walivyosema wanawachuoni katika darasa lililotangulia ni القرآن والسنة ومتوى معنى هي كتك قول يا الله دانيا سورة آل عمران آمين تاتو الله نسمى واتبعوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أي بحبل الله أي بالقرآن والسنة الإمام ابن أبي داود rahimahullah anasema tamassak bihablillahi wattabi alhuda, shikamana na kamba ya Allah tabaraka wa taala na ufuate uongofu, ambapo muallif Sheikh Fauzani alipokuwa akisherehesha nini maana ya uongofu akasema alhuda huwa alladhi bu'itha bihi Muhammadun ni ule ambao ametumwa kwao Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama qala Allah ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha almushrikun kwamba yeye Allah ndiye ambaye aliyemtuma mtume wake kwa uongofu na dini ya haki ili dini hiyo ije ishinde dini nyingine zote hata kama washirikina watachukia kadhalika alimamu shekh Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzani hafidhahullah kuleta maana ya kalimatul huda akisema huwa alilmu nafia wa dinul haq ni elimu yenye manufaa na ndiyo dini ya haki kwa kwa anasema muallif ibn abi daud kwamba tamassak bihablillahi wattabi'il huda kana kwamba alikuwa anatuamrisha tushikamane na elimu yenye manufaa wala shaka kwamba elimu yenye manufaa ni elimu ya sheria elimu yenye manufaa ni elimu ya sheria yani elimu ya sheria ya Uislamu kwamba watu washikamane na sala zima la kuisoma elimu ya dini ili iweze kuwanufaisha hapa duniani na akhira kadhalika alhuda akasema dinul haq kama mtu ashikamane na dini ya sawasawa sawa mtu ashikamane na dini ya haki kwa maana ya kwamba ashikamane na yale ambayo aliyoyaleta mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam wa dinu alhaq wal amal salih kwamba dini ya haki ni matendo yaliyokuwa mazuri haya ni baadhi ya yale ambayo tuliyachukua katika usomaji wetu katika darsa lililopita ilipokuwa tumeanza baiti hii ya mwanzo tamassak bihablillahi wattabi'il huda nilishia hapo leo tunasoma upande wa pili wa bait kwamba muallif rahimahullah anasema wala takun bid'iyan wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu kwamba usiwe mtu wa bid'a usiwe mtu wa bid'a ukifanya hivyo yani ukiacha kuwa mtu wa bid'a huenda ukafaulu huenda ukafaulu anasema Sheikh Fauzani hadha nahyun neno la muallif rahimahullahu ta'ala wala takubidiyan hadha nahyun hili ni katazo kama usiwe mtu wa bid'a shekhe au Ibn Abi Daud anatukataza kuwa watu wa bid'a nahyun walbid'iyu nisbatun ila albid'ati bid'iyun ni nisba inayonasibishwa na bid'a bid'iyun ni mtu ni mtu hiyo bid'iyun wasini sunniyun huyo ni mtu ni mtu wa sunna au salafiyun huyo ni mtu yani msalafia anayefuata manhaj salafi na bid'iyun ni mtu anayefuata anayefuata sunna anayefuata bid'a tunakataza tusiwe watu wa bid'a walbid'atu ma uhdisa fi dini mimma laysa lahu aslun fi kitabillah bid'a ni jambo lililozushwa katika dini katika yale yasiyokuwa na asili ndani ya kitabu cha Allah au sunnatu rasulih sallallahu alayhi wasallam au yale yasiyokuwa na asili katika sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ndiyo bid'a. Wazi? Ndiyo taarifa ya bid'a. Akija mtu akasema feni, taa za umeme, makapeti, amplifier, tunasema hayo si bidaa kwa kuwa yote haya hayaingii katika dini yote hayo hayaingii katika dini wewe kusema kwamba feni inaingia katika dini au mataa haya yanaingia katika dini au makapeti ya, sa, ya sasa yanaingia katika dini kwa sababu bid'a ma uhditha fi din qawluhu ma uhditha fi din yukhriju ma uhditha fi ghairi din sawa neno lake akisema kwamba ni yale yaliyo katika dini hii hili neno linatoa yote ambayo yaliyozushwa katika mambo yasiyokuwa ya dini kwa mtu akizusha katika mambo yasiyokuwa ya dini huyu haitwi haitwi mtu wa bid'a anasema wallahu nahana anil ibtida'i fi ddin alichotukataza Allah tabaraka wa taala ametukataza kuzusha katika dini wanabii hadharana min alibtidai fi din na mtume Muhammad ametukataza na kututahadharisha kuzusha katika dini fallahu jalla wa ala yaqul Allah mtukufu anasema alyawma akmaltu lakum dinakum leo nimekukamilisheni dini yenu watmamtu alaikum ni'mati na nimekutimilizieni juu yenu neema yangu fadinu kamilun dini imekamilika la yahtaju ila an tudhifa ilayhi ashya'un tastahsinuha haihitaji dini hii kuongeza juu yake vitu ambavyo itaifanya dini hii kuwa nzuri au tukalladu fiha ghairuka mimma laysa alayhi dalilun min kitabin au sunnatin litatakarraba biha ila Allah au kuiga katika hiyo dini asiyekuwa wewe kumuiga asiyekuwa wewe yani kumwiga mwenzako katika dini ukamwiga katika yale ambayo hayana dalili katika kitabu au sunna na hapa itakuwa ni tukallid sawa hapa itakuwa ni tukallid au tukallid fiha ghairaka au kumuiga katika hiyo dini asikuwa wewe maana mwenzako mimma laisa alayhi dalilu min kitabin au sunnati katika yale ambayo hayapo hayana dalili katika kitabu wala sunna litatakarraba biha ila Allahi ili ujikurubishe kwa mambo hayo ambayo hayana dalili katika kitabu na sunna kwa Allah kala zikari bid'iyati kama vile zile zikri za kibida ambazo zinasomwa na baadhi ya watu katika bida eh, katika misikiti yao wasalawatu albid'iyati na zile sala za bid'a ambazo zinaswaliwa na baadhi ya watu katika misikiti yao wa jamii anwa'i takarubi ila Allah na aina zote za kujikurubisha kwa Allah idha lam yakun alayhi dalilun hayo mambo min al azkari was-salawat al-bid'iyya ikiwa hakutopatikana juu yake dalili fahuwa bid'atun hayo ni mambo ya bid'ah hayo ni mambo ya bid'a tunaposema kwamba labda al azkar baada salawat al-mafruḍa bid'a sawa eh? al-qunutu fi salati al-fajr bid'a ni kwa sababu mambo hayo hayana dalili katika kitabu wala sunna na hufanywa mambo hayo na wale ambao wenye kukusudia kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala Sheikh anasema fa huwa bid'atu haya ni mambo ya bid'a anasema walau kanat tu sahibuhu hasana hata kama nia ya yule aliyefanya kitendo hicho ni nzuri hapa sahihi walau kanat niyatu sahibihi hata kama nia ya yule ambaye aliyefanya kitendo hicho hasana itakuwa ni nzuri yuridu al-ajra anakusudia kupata thawabu yuridu ajra anakusudia kupata malipo wa yuridu thawaba anakusudia pia kupata thawabu wala yuridu al-mukhalafa wala hataki kukhalif lakin raa anna hadha fihi khairun fastahsanahu akialiona katika hilo tendo lake la dhikri au sala ambayo haikuja ndani yake dalili aliona kwamba ndani yake kuna kheri akawa amelifanya jambo hilo kwa zuri wa huwa fil haqiqati laisa fi khairun aliyakuwa jambo hilo katika uhakika ndani yake hakuna kheri wala kana fi khairun lajaa bihi kitabu wa sunna na kama ndani ya jambo hilo kungekuwa na khairi basi jambo hilo lingekuja ndani ya kitabu na sunna ndio maana Allah akasema katika surati Maryam wa makana rabbuka nasiya na Mola wako hakuwa ni mwenye kusahau kama kuna jambo limesahaulika akapatikana shekhe mkubwa lemba vikubwa aliyekuwa amepewa kata nzima au mji mzima na watu wakawa na akaja akafanya istihsan ya jambo ambalo halikupatikana katika kitabu wala halikupatikana katika sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kadhalika Allah tabarak wa taala sema ma faratna fil kitabi min shay'in haya mwanzo ni suratul surat maryam na aya pili ni suratul an'am maryam aya 64 na an'am aya 38 kwamba hatukuacha katika kitabu Qur'ani chochote fakullul khair wa kullul hidayati fil Qur'ani wa sunna khair yote na uongofu wote uko katika kitabu na sunna faman jaa bi ziyadatin yeyote atakayeleta ziada yani jambo lililopo nje ya kitabu na jambo lililopo nje ya sunna wazi واضح ليست في الكتاب والسنة فهي بدعة مردودة hiyo itakuwa ni bid'a tena yenye kurejeshwa kwa yule mtendaji yenye kurejeshwa kwa yule mtendaji kadhalika yenye kurejeshwa kwa yule mzushaji imekuja hadithi za Aisha radhiallahu anha moja ikiwa ni riwaya iliyotolewa na Imam Muslim na nyingine ikiwa ni muttafaqun alayhi Mtume صلى الله عليه وسلم anasema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun yeyote atakayefanya jambo jambo hilo si katika mambo yetu fahuwa raddun ay mardudun jambo hilo litarejeshwa kwa mtu huyo na mtume sallallahu anasema man ahdatha fi amrina hadha yeyote atakayezusha katika mambo yetu haya bimaana uislamu ma laysa minhu yale yasiyokuwa ndani yake fa huwa mardudun ay fa huwa raddun ay mardudun jambo hilo litakuwa ni lenye kurejeshwa kwa huyo ambaye aliyezusha hadithi ya mwanzo inaelezea yule aliyetenda hata kama hakuzusha na hadithi ya pili inaelezea yule aliyezusha hata kama hakutenda wazi imekuja bana amila na, na nyingine imekuja man ahdatha maana yake ni kwamba hata kama wewe umetenda kitu ambacho hukuzusha lakini kile kitu ni bid'a kitarejeshwa kwako kadhalika hata kama ulizusha kisha ukutenda kitu kile ni bid'a kitarejeshwa kitarejeshwa kwako wazi eh? kwa hii inaonyesha ubaya wa mtu kuzusha katika dini inaonyesha umuhimu wa watu kuwatahadharisha watu wazushi wanaozusha katika dini sawa eh wa in rafimat unufuhum naam hasa fala fi din haifai kuzusha katika dini au amalu shay'in lam yati bihi rasul sallam au kutenda kitendo ambacho hakuja nacho mtume sallam wayatakarabu bihi ila Allah kisha mtu huyo ajikurubisha na kitendo hicho kwa Allah hadha bid'atun huu ni uzushi wa kullu bid'atin dalala na kila uzushi ni upotevu kwa mtu akizusha ajue anaingia katika kupotea wazi anasema Sheikh Fauzan Allah muhifadhi wal bid'atu fil lugha na bid'a katika lugha ma uhdisa ala ghairi misalin sabitin ni lile lililozushwa likawa limetofautiana na mfano uliotangulia ka an kama vile wewe kusema hadha shay'u badi'un yani jadid kwamba hichi kitu ni kipya wallahu jalla wa ala yaqul badi'u samawati wal ardh na Allah anasema kwamba yeye ndiye aliyeanzisha uumbaji wa mbingu na ardhi yeye ndiye alianzisha uumbaji wa mbingu na ardhi ay muhdithuhuma ala ghairi mithali sabiq Allah ndiye aliyevizusha hivyo viwili katika mfano usio katika uh, mfano ambao haukutangulia maana kabla ya kuumba mbingu na ardhi hakukuwa na kitu kinachoitwa mbingu na ardhi wala kitu cha mfano wa mbingu na ardhi ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل katika ahkafu ya tisa sema ya Muhammad mimi sikuwa bid'a min ar-rusul bimaana mtume katika mitume waliozuka mimi sikuwa mtume katika mitume waliozuka bimaana tu mtume Abdala eh, kutoka pwani katika kijiji cha Dunda unaelewa ne eh? sisi katika mitume waliozuka kama baadhi ya mitume ambao wanazuka mpaka sasa eh? wakina Musailamatul Kadhab na wengineo yani ma ana awwalu rasulin mimi si wa mwanzo katika mitume bal qabli rusulun kathirun ah, bali kabla yangu kuna mitume wengi fa ana lastu bid'a mimi sio bid'a sio uzushi wazi eh? yani jadidan mpya lam yasbiq mithli fil umam sabiqa kwamba niwe ni katika watu ambao ha, hakutangulia mfano wangu katika nyumati zilizotangulia wazi fakaifa tunkiruna alayya anni rasulullah wa qabli rusulun kathirun vipi mnanipinga mimi kwamba sio mtume na kabla yangu kulikuwepo mitume wengi wazi hizi zote ni, ni maana za bid'a za kilugha ambazo makhurafi na ukhurafi wao Allah waongoze katika kutaka kuitetea bid'a baadhi yao katika wale ni kujua kusoma maandishi sababu wengi katika makhurafi bahati mbaya hawajui kusoma maandishi vizuri sasa baadhi yao katika wale ambao Allah amewajalia wanaweza kusoma maandishi hata ya Qur'ani na kuyafasiri neno moja moja eh? wakawa wanastadili na hizi ayati sawa katika kuonyesha maana ya bid'a na kwamba Allah tabarak wa taala amezitaja bid'a hizi katika Qur'ani na kwa sababu zimetajwa na Allah basi zipo eh, kama Allah ndiyo mtajaji wa hii bida tunaona Allah ametaja bida alafu nyingine anasema kullu bida kullu bida kullu bida kullu bida kwamba kila bida kila bida mbona Allah anasema kumwambia mtume wake qul sema eh Muhammad ma kuntu bida min rusul au Allah anasema badiu samawati wal kama Allah ndiye aliyezusha mbingu na ardhi sawa ghairi misali fi ghairi misali sabiq huoni kwamba sisi tukifanya uzushi tutakuwa tumefanya kile alichokifanya Allah hatujazusha nyinyi mawahabi watu za mawahabi eh? eh nyinyi mawahabi hamjui maana ya bid'a mnasema bid'a mbona mataa eh, mbona feni mbona kadha mbona kadha lakini nasema kwamba hiyo ni bid'a kilugha na bid'a tunayoisema sisi kuingiza katika dalala sawa ni bida ya kisheria maana mtu kuzusha katika dini ama mtu ukileta jambo lisilokuwa la dini eh tunasema bwana inawezekana jambo hilo likawa nikawa ni la sawa sawa liana al-asla fil ashiya libaha sababu asli katika mambo ni uhalali jambo lako likiwa si katika dini manake na katika mambo yasiokuwa mambo ya halali inawezekana ikawa ni halali na itakuwa haramu paka pale dini itakapokuja kulikataza kwamba hili ni haram ama jambo ukilizusha katika dini sisi hatuhitaji dalili ya uharamu sisi tunaliangalia lipo katika dini halipo tunasema hadhihi bid'atun wa kullu bid'atin dalala wazi ya jamaa asama albid'atu fi shar'i ama bid'a katika sheria hiya ma hadisa fi dini mimma laysa minhu ni yale yaliyozushwa katika dini katika yale yasiyokuwa ndani yake yaani ndani ya dini eh? walaisa lahu dalilu min kitabillah pia hayana dalili katika kitabu cha Allah au sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wasallam au hayana dalili katika sunna za mtume wake rehma na amani juu kisha akasema Sheikh Saleh Allah muhifadhi wal bid'u laysa fiha khairun kwamba bid'a eh, bid'a jamu bid'a eh, bid'a bid'a zote hakuna ndani yake kheri fahiya tub'idu anillahi bid'a hizo zinamweka mfanyaji hiyo bid'a zinamweka mbali na Allah watughadhibu Allah azza wa jalla na zinamghadhibisha Allah mtukufu amma sunanu ama sunna yani sunanu jamu sunna eh fa innaha khairun kulliha sawa hakika sunna hizo zote ni sairi yardaha Allah wa yuhibbuha Allah anazipenda na anaziridhia wayusibu alaiha na anawapa watu thawabu juu ya sunna hizo maana mtu kufanya sunna apata thawabu apata kufanya bid'a unapata dhambi na unakaa mbali na Allah na Allah anakughadhibikia haya ndio maneno ya sawasawa kama fanya bid'a wote wanakadhibishwa na Allah kadhalika wakifanya bid'a wanapata dhambi na ni wajibu kwa mtu yote aliyojiona kwamba yupo katika bid'a ima labda ya maulidi au bid'a ya fitma eh, au nyinginezo katika bid'a ambazo nyingi zinafanya na watu wetu rafiki zetu jamaa zetu eh hizi bid'a ni bid'a ambazo eh, ni matendo ambayo yanamghadhibisha Allah tabarak wa taala na mweka yule mfanyaji mbali na Allah tabarak wa taala kama anna Allah ta'ala yubghidu al-bid'a wa yubghidu ahlaha wa yuaqibu 'alayha kama jinsi ambavyo Allah anachukia bid'a kadhalika anawachukia wale watu wa bid'a na anaadhibu watu kwa sababu ya hiyo bid'a fala majala liziadati walidhafati walistihsanati hakuna nafasi ya kuzidisha wala ya kuongeza wala ya kupamba watibaa sun wa itibaa nasu alamahum alayhi na watibao nnas alamahum alayhi hatta naarifa dalilahum na kuwafuata watu katika yale waliokuwa nayo mpaka tuelewe dalili ya kile wanachokifanya yani siwakuta watu wanafanya jambo fulani hatutaki kuwafuata mpaka tuelewe dalili ya kile ambacho wanachokifanya eh? watu wengi zamani tuwakumbusha miaka ya zamani sana kama sio wewe kama sio wengi katika miji yetu hii sawa eh? walikuwa ni makadiria kwa zile turuku zao sawa wazee wa zamani miaka labda 1920 25 miaka 1892 huko nyuma wengi walikuwa ni makadiria ibada yao kubwa ilikuwa ni kufanya dhikri wala dhikrullahi akbar ha ah, ndio zee wengi kwa huko sawa na waliozaliwa na hawa wazee wakaja wakawaiga hao lakini lamma ntashara alilm sawa ilipoenea elimu maeneo ya huku kwetu Burundi eh, huku kwetu Kigoma tutataja mfano wale walioleta sunna miaka hiyo ya zamani sana ha? sawa tuna Sheikh asiri Kamaluddin sawa kutoka kujumbura kawafikishia watu wakawatoa katika sihiri watoa katika hizo zikri zao za bid'a sawa na kuwaingiza katika sunna wazi na wengineo wakapokea wakapokea wakapokea mpaka ikawa imeenea kwa maeneo haya ya huku kadhalika na maeneo ya sehemu zingine watu kidogo kidogo wakaacha zile bida wakaacha bida za kudhikiri hizo wakaacha sihiri ambazo zilizokuwa zikidaiwa na baadhi ya watu kwamba ndiyo dini na wamejafana hayo wakayaacha na wakaanza kufuata nini sunna kidogo kidogo kwa kila ilivyokuwa inaenea hali hii ya sunna na hawa kina Sheikh Asiri ni watu ambao mabuhusin walitumwa akhirij waliotakharaji ya Islamia na sehemu zingine katika jamiati za Saudia wakatumwa na kina Sheikh Ibn Baz rahimahumullah wakaenea sehemu tofauti tofauti katika maeneo ya ardhi hii ya Allah tabarak wa taala wazi sasa wao wakafikisha kiwango chao Allah akawachukua wakafa kisha baada ya hapo elimu ikazidi kuenea vijana wengi wakatoka miaka hiyo ya sabini miaka ya themanini ambao sasa hivi tunasema ni wazee wakatoka kaja wakaongezea kadhalika miaka ya tisini miaka elfu mbili vijana wakatoka wakaja wakaongezea na mpaka kiama kitakaposimama kila jinsi ambavyo sunna inakuwa nyingi na bila anafanyaje inaondoka kama vile vile ambavyo kila sunna inakuwa nyingi na eh, bila inakuwa nyingi na sunna inaondoka wazi wale watu walifumbuka wali, wali macho baada ya kuja ilmu iliyokuwa ikiwafundisha nini ikiwafundisha sunna wazi قال الله تعالى واتباع الناس على ما هم عليه حتى نعرف دليلهم فإن كانوا على حق اتبعناه نعم hivyo tumefika ikiwa watu hawa walikuwa katika haki nahnu natabiuhum sisi tunawafuata ndio maana vizazi tuliokuja kuzaliwa alhamdulillah tukawakuta mashekhe zetu wanafundisha sunna nasi tukawafata wakapelekwa ni madarisi za sunna tukasoma wazi na mpaka sasa tunafanya dawa ala minhaji nubuwa sawa eh katika kufuata njia ya mitume wa Allah tabaraka wa taala kanu ala haki tabana ikiwa watakuwa katika haki sisi hatuna jinsi lazima tuwafuate hao واضح قال الله تعالى الله نسمى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب نانك فوات ملة يا بابا زانغو نانا نسمى النهاية نانا نسمى النهاية نويت محمد صلى الله عليه وسلم واضح أكفوات ملة بابا زانك إبراهيم وإسحاق ويعقوب هذا الاتباع للحق وكفتهوكو نكفواتا كتك حق واضح نكفواتا كتك حق kwa sababu Ibrahim ya Ishaqa Yaqub walikuwa katika haki naye akafuata mila za hao waliomtangulia katika haki amma idha kanu ala ghairi haqqin ama watu watakapokuwa hawapo katika haki fa innana la nattabi'uhum sisi hatuwafuati hiyo ndio kasumba yetu ndio tabia yetu watu hata mkiwa wengi sawa eh hata mkiwa wengi yani mji mzima mko katika basi hebi tuwafuateni sisi tunasema tuwafuate tabaki zetu na msikiti wetu mmoja tunalinganiana kwenye nini kwenye sunna wala hatutaki ugomvi wala hatutaki maneno sisi tunasema kile ambacho anachokisema Allah tunasema kile ambacho anachosema nani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukitaka tukufuate sisi tunasema hatukufuati mila ya nani ya Ibrahim ni kutokufuata batil ndio maana Allah akasema katika aya nyingine inna ibrahima kana umma Ibrahimu alikuwa nani? Alikuwa ni umma. Wakati huo Ibrahimu alingania alingania tauhidi, alikuwa peke yake na watu wengine walikuwa peke yao, lakini aliitwa umma. Ndio maana akamwomba Allah tabarak wa taala akasema, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. E ij'alni wa baniya wa abna'i fi janib wa ibadatu al-asnam fi janibin ukhra kwamba nifanye mimi na watoto zangu tuwe jani tuwe upande mwingine na wale wenye kuabudu masanamu wao upande mwingine nasema na hii ni haya tulbon ni umbali ni mwisho wa umbali kwamba kama wangekuwa pamoja kisha yeye akawa anamwahid Allah na wao wakawa mshirikishi Allah kungeonekana kuna nao min al-ikhtilaf na nao min al-ikhtilaf kuna aina ya kuchanganyika hivi kama mtu akija akiwakuta hivi eh akadhani kwamba na Ibrahim yuko pamoja nao lakini Allah Ibrahim anamuomba Allah tabaraka taala nijalie mimi na watoto wangu tuwe mbali na ibada ya masanamu iwe tuwe janib na wao wawe katika janib nyingine mpaka atakayekuja kwa macho tu kabla ya kuuliza aweze kubayin baina madha baina almushrik walmuwahhid kati ya mtu anemshirikisha Allah tabaraka taala na yule ambaye anayempokesha Allah wa taala واضح فأما إذا كانوا على غير حق فإنا لا نتبعهم ولو كانوا من أفضل الناس sisi hatuwafuati hata kama watu hao watakuwa ni katika bora ya watu ni watu bora katika miji maarufu watu wenye nafasi zao wenye pesa zao la natabiu sisi hatuwafuati asema Sheikh Fauzani wan-nasara lamma ahdathu ar-ruhbaniyata التي ما كتبها الله عليهم ضلوا بها وأيضا ما قاموا بها لأنهم عجزوا عن أن يقيموا بها لأنهم هم الذين حملوا هم الذين حملوا أنفسهم ما لا تطيق والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فعجزوا عنها وتركوها يقول الله تعالى فما رعوها حق رعايتها وقوله إلا ابتغاء رضوان الله أي أحدثوها يبتغون, يبتغون بها رضوان الله فهذا دليلنا على أن العبرة بالدليل لا بالمقاصد والنيات فقط Anasema Sheikh Fauzani anatolea mfano haya aliyotangulia. Sawa? Eh? Anasema manasara lama ahdathu ruhbaniya manasara walipozusha huu utawa huu sawa utawa kuwafanya kwamba kuna baadhi ya watu ni watakatifu sawa eh? hawaoi wala hawazai wala hawaolewi watakatifu wajulikana eh walipozusha jambo hilo alati kataba Allahu alaihim jambo ambalo Allah hakuwalazimisha wao wafanye hivyo kwamba nyinyi manasara eh, wafanyeni fulani na fulani na fulani kuwa ni wasafi ambao wao watakuwa hawatamani matamanio waliokuwa nayo wengine Allah hakuwafaradhishia hilo walipowafanya watu hao madha dhallu walipotea biha ai bisababiha walipotea maana ukiangalia katika mazingira ya kawaida watu wale mara huwa wanazaa kwa kisiri au wanakamatwa wanafanya uchafu au kadha au kadha au kadha lesh kwa sababu walilazimisha katika nafsi zao mambo ambayo Allah tabaraka wa taala hakuwalazimisha wao kufanya bila kuwa na nini bila kuwa na dalili Walizusha jambo ambalo Allah hakuwaambia walizushe, walifanya ambalo Allah hakuwaambia walifanye, jambo hilo likawa limewashika. Asema liannahum ajazu ala an an yakumu biha. Sawa? Eh? Kwa sababu wao walishindwa kulisimamia hilo, liannahum humul ladhina hamalu anfusahum ma la tutika na hiyo ni kwa sababu wao ndio ambao walibebesha nafsi zao matendo ambayo nafsi zile haziwezi mwanadamu ameumbwa na ghariza ya kutamani apate jinsia ya pili kwa halali kisha wewe umweke mwanadamu kwamba huyu atakuwa haoyo wala haolewi inawezekana hayumkini haiwezekani kitendo hicho sah na chakasema wallahu la yukallifu nafsan na Allah tabaraka wa taala hailazimishi nafsi ila usaha isipokuwa kile ambacho inachokiweza ile nafsi la yukallifu Allahu nafsan illa usaha sawa Allah alazimishi nafsi kile ambacho sichokiweza faajazu anha watarakuha ikawa wameshindwa kufanya kitendo kile sawa na wakawa wameliacha jambo hilo auha haqqa riayatiha sasa Allah anawaambia katika suratul hadid aya 27 kwamba walivyouzusha ule upadiri eh ule utawa ule si ndio marauha hawakupa haki yake hawakuulinda haqqa riayatiha ndio maana zimebaki kama ni hadithi za kuhadithiana tu eh kuna watu fulani bwana mtu mwingine anasema eh wapo <laughs> wapo lakini ndani ya zaka lazima hawapo ukitaka kumuliza hawapo kwa nini anza kutajia fulani fulani sehemu fulani mji fulani kilitokea hiki kikatokea hiki kitatokea tokea hiki sababu ikitokea mambo haya huwa yanaonekana na yanadhihirika na wakati mwingine wale waliopewa huo utawa husema kama sisi tena tumekuwa sio wale tumebadilika na sisi tunajishangana na nyinyi wengine wawe wazi eh auha haka riayatiha hawakuulinda na kuupa haki kama iliyokuwa ikistahiki waliokuwa wao walioanzilisha walikusudia hivyo ni watu gani hao kuna riwaya nyingi sana ambazo wamezileta mufassirun sawa baadhi yao wanasema mara hao haka riayatiha ni wale ambao walioweka huo utawa sawa au famarauha haka riayatiha ni wale ambao waliokuja baadaye kama vile ilikuwa tabia ya kuanza kwa ushirikina sawa wakalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala siwa'an wala yaghutha wala ya'uqa wa nasra faqad adallu kathira Umeelewana? Historia inaeleza kwamba watu hawa walikuwa ni wema walipokufa ikaonekana kwamba hapana tutasahau wema wao tuwachukue tuwatengeneze tuwachonge tuwaweke hapa ili tuwape kila mmoja kwa sura yake na jina lake kisha tuwe tukipita sema wale wema walikuwa wakifanya hili wakifanya lile wakifanya lile wakifanya lile wakifanya lile na sisi tuwe tunafanya yale ambayo wakifanya wao kisha ile jili ikafa kaja jili lingine ikafa ilipokuja jili ya tatu wakaanza kuwaabudu wale kwamba hawa watu hawakuwekwa hapo isipokuwa kuna siri siri hiyo hakuna anayejua isipokuwa wale walioweka na Allah tabaraka taala sasa sisi tutaanza kuwaomba hawa famarauha haqa riayatiha tunaelewa na eh? hmm. asema kauluhu illa ibtigha ridwanillah kwamba hawakufanya hivyo isipokuwa walikuwa wanatafuta radhi za Allah tabaraka wa taala kama jinsi wanavyofanya watu wa bid'a hawafai bid'a zao kwa wanatafuta radhi za Allah tabaraka wa taala ay hadathuha yabtaghuna biha ridwan Allah sawa wamezusha wakiwa wanatafuta kwa kufanya hivyo radhi za Allah fahadha dalilun ala anna al-ibrata bid-dalil Sheikh anasema hii ni dalili kwa mazingatio ni dalili tusiwe kama nasara yani waislamu tusiwe kama manasara tunachozingatia sisi tunatakiwa tuzingatie nini dalili la bil maqasidi wal niyati fakat na mazingatio sio makusudio na nia ya yule ambaye anayetenda basi falhasil anna albid'ata sharrun sawa eh? jawabu ya yote hayo tuliyoeleza tunataka kujua kwamba bid'a ni nini ni shari wa in zaima ashabuha annaha khairun hata kama wafanya bid'a watadai kwamba bid'a ni khairi si tunasema bid'a ni shari bid'a ni khairi sasa bid'a ni shari kwa sababu ya hizi dalili zilizotangulia kama wanataka wajue bid'a ni shari basi wanatakiwa warudi kwenye kitabu na sunna wasome kama jinsi ambavyo walivyosoma masahaba na washereheshe kama walivyoshereheshewa na masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam shaka anasema wa in qalu innal bid'ata tanqasimu ila aqsamin sawa eh? anasema na wakisema kwamba bid'a inagawanyika vigawanyo vingi miongoni mwa vigawanyo hivyo bid'atun hasana wa bid'atun sayyi'a kwamba kuna bid'a nzuri na bid'a mbaya haya yanasemwa eh nasema na baadhi ya watu wa bid'a sasa nasema baadhi ya watu wa bid'a kwa hiyo Sheikh Fauzani Allah mhifadhi anawajibu anasema fanakul sisi tunasema albid'u fi dini laysa minha shay'un hasan bid'a zote katika dini hakuna bid'a nzuri لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال kwa sababu mtume rehma na maji lake amesema kullu bid'atin dalala kila bid'a ni upotevu faman qala yeyote atakayesema inna minal bid'ai bid'atun hasana kwamba hakika katika bid'a kuna bid'a nzuri fa innahu yakunu mukadhiban liqauli rasuli sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalal huyo amekadhibisha kauli ya mtume rehma na amani ziwe juu lake anasema kwamba kila bida ni uzushi ndio maana tunakuta neno hili linauma sana neno hili linauma sana sema tulikuta kuna watu wa bida ukianza mukaddima ule haja wewe wa kullu bidatin dalala sema ho tayari wahabi kisha bema <laughs> sallallahu alaihi wasallam neno hili baya sana yani kwamba kana kwamba ukimuuliza hii ni hadithi sahihi kama hii si hadithi hadithi gani asema kullu bid'atin dalal sawa eh? kwa sababu yeye anaitakidi kwamba kuna bid'a katika bid'a za kisheria e, katika dini kwamba kuna bid'a ambazo ni nzuri sasa kanasema anasema atakayesema jambo hilo basi atakuwa amekadhibisha kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad pia atakuwa amekanusha na amekadhibisha neno hili kwamba yeyote atakayefanya kitendo ambacho hakipo katika mambo yetu kinaweza kitarejeshwa kwake fala tujadu bid'atun hasanatan fi dini abada, haipo haipatikani bid'a katika dini ambayo ni nzuri milele. Hakuna katika dini bid'a ambayo inaitwa ni bid'atu hasana. shaka sema amma ma sammuhu min albid'i alhasan au alhisan, ama yale ambayo wanayataja katika bid'a nzuri kabinai almadarisi warabti wa taalifi alkutubi kama vile kujenga madarisi na kuweka minadhamati hizi rabitatul alam alislami au rabitatu kadha eh mijumuiko ya wanaochuoni wanaopatikana katika mji fulani au wanaochuoni waliokusanyika ulimwengu mzima sawa eh? minadhamati muassasat ambazo zinashughulikia mambo ya dini wa taalifu alkutub na utunzi wa vitabu kama vile kitabu al-Bukhari kitabu sahihi Muslim kitabu Sunan Ibn Majah na katika vitabu vitangulia na vitabu vyetu kama hivi miongoni mwa hivi vitabu tunavisoma sawa eh? anasema fanaqul sisi tunawajibu hadhihi laisat bid'a hii sizo bid'a sisemi kama hizi ni bid'a jamani hizi sio bid'a tumeelewana kuna wengine wanasema Mbona? Kujenga madrasa, baba jenga madrasa, sanawia, mutawasit. Mmetoa wapi ni sanawia na mutawasit? Na nasema sana tablighi. Eh, sasa mtu kadhaa sisi kutaka. Haya, nyie sanawia mutawasit mmetoa wapi? Sasa eh? Anasema na yeye anastahili. Anastahili na yeye kujibu. Sasa tutakuwa mnawasema nyinyi kila siku. Ana ah, yeye lazima waseme ili waweze kupata yeye katika kakundi kao kwamba ah inawezekana sisi tunafanya bid'a lakini wao wanayakwao. Kwao hiyo alalakali basi kama wao wana bida sisi tuna bida sote tuendeleze bida Sheikh anasema anakulu sisi tunajibu kwa sasa hadi laisat bida hizi si bida bali hiya mimma hatta dinu alayhi bali haya ni katika yale ambayo dini imehimiza eh wa hiya wasailu ila umuri mashrua pia hizi ni, ni, ni njia zinazotufikisha sisi katika mambo ya kisheria wakati hata ala ihsan Allah tabaraka wa taala amehimiza watu kufanya wema wal amalu salih na kutenda matendo mazuri wa filul khairat na kutenda matendo ya kheri wa hadhihi kulluha min wasailil khair na yote haya ni katika njia zinazowafanya watu wafikie kheri wa hiya mu'inatun ala filil khair na haya yote yanasaidia watu kufanya kheri fa hiya laysat bid'ah haya si mambo ya bid'a jaa biha ad-din mambo haya yamekuja eh yamekuja bisababiha kwa sababu ya mambo hayo ad-din wa hatta alaiha ar rasul sallallahu alaihi wasallam na mtume rehma na amani juu yake amehimiza juu ya mambo hayo akisema na mtume sallallahu alaihi amehimiza juu ya mambo hayo qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan saidianeni katika wema na uchamungu na msisaidiane katika madhambi na uadui wama amma kauluhu alayhi salatu wassalam sanna fil islam sunnatan hasanatan ambayo pia hii ni, ni, ni, ni moja katika shubha za watu wa bila kwamba umeona mtu sallallahu alayhi wasallam sanna kwamba mtu atakayeanzisha mwa ameanzisha ameanzisha sunna hii hakuanzisha haikuanzishwa na mtume sasa na yeye anasema kullu muhdathatin bid'ah sawa sasa yeye anasema mtume sallallahu alayhi wasallam sanna fil Islam sunnatan hasana ha falahu ajruha huyo atapata ujira wake wa ajru man amila biha na ujira wa yule ambaye aliyefanya sunna hiyo hadithi sahihi kabisa iliyopokelewa na Jariri bin Abdullah anasema Sheikh Fauzani kujibu shubha hii anasema fal maqsudu bihi Maksudio ya hadithi hii annahu ahya sunnatan qad umitat. Kwamba mtu huyo ameanzisha sunna iliyofishwa, iliyouliwa na sababu ya kusema maneno ya Mtume sallama maneno haya mtu kusema maneno haya ilikuwa ni kile kisa cha Mtume sallama anahitaji pesa za vita akawaambia watu wakalete pesa ili aweze kuandaa jeshi kwa ajili ya kwenda kupigana Wazi? Watu kipindi wanafikiria fikiria akatokea sahaba akaenda nyumbani kwake akaja na makapu yaliyojaa ndani yake mali mpaka bega lake lina gondama namna hii. Watu walipoona fulani kaleta, kila mtu akaenda nyumbani akaleta mali, alioleta vipuli, alioleta kadha aliyoleta kadha dhahabu fedha zimejaa makapu wakafika wanabwagia pale mtume sala salama ikapatikana pesa na mali ya kuweza kuandaa lile jeshi mtume sallama akasema man sanna fil islami sunnatan hasana kwamba yeyote atakayeanzisha katika uislamu sunna nzuri bimaana yeyote atakayeleta lile ambalo watu walikuwa wamelisahau au wameliua hali ya kuwa lilikuwepo sawa eh? mtu huyo atapata ujira wa lile jambo na ujira wa yule ambaye aliyefanya kwa sababu yake umeelewa sasa sema hivyo atakuwa amekosea eh, sasa falmasudu bihi wa haya ahya sunnatan qad umita huyo amehuisha sunna iliyofishwa fatabi'ahu an-nasu fi dhalika falahu ajruha wa ajru man iktada bihi watu wakamfuata katika jambo lile basi atapata ujira wake na ujira wa yule aliyemuiga faamila biha na akalifanya lile jambo fahadhihi laysat bid'atun hasana hii sio bid'a nzuri hii sio bid'a nzuri wa inna ma hiya sunnatun hasana lakini hii ni ni sunna nzuri fataalimu alilm watu kufundishana elimu hiyo ya thanawia na mutawassit na ibtidai wa amalun ما يعين على talabi alilmi min fathi almadaris na kutenda yale ambayo yanawasaidia watu kutafuta elimu kama vile kufungua vyuo madarasa wa insha almaahid na kufungua vyuo walkulliyat wa fathu arrabti li talabati alilm na kufungua mishikamano au umoja wa wanafunzi hadha kulluhu mimma yu'inu ala talabi alilm hizi zote ni katika mambo yenye kusaidia watu kutafuta ilmu wa huwa maamuru bihi shar'a na ni jambo ambalo limeamrishwa kisheria wala isa min albidai wala si katika uzushi wala si katika uzushi inshallah tuishie hapo kwa ajili ya adhana naam sema wa amma al-umuru al fi ghairi din, ama mambo yaliyozushwa sawa, ambayo hayamo katika dini, kasinati tairati wa sayarat kama vile kutengeneza madege na magari, walmarakibi albaharia, na vipandwa vya baharini. Fahadhihi umurun mubaha, haya ni mambo ya halali walaisat min al-ibtidai fi din na wala sio katika kuzusha katika dini wallahu jalla wa ala yaqul na Allah mtukufu anasema wasakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu kwamba na tumekudhalilishieni yote yaliyomo mbinguni na ardhini vyote yani wanyama hawa tunawapanda tunawachinja eh, pia kompyuta tunazotumia simu eh, magari madege yote sawa Allah ametudhalilishia sisi tuyatumie liajli manafiikum wa masalihikum ni kwa ajili ya manufaa yenu na maslahi yenu fahadhihi la tadkhulu fil ibadat haya hayaingii katika ibada lakin kad istaanu biha liadai ibada lakini haya yanaweza yaka mtu akajisaidia akayatumia aka, aka, aka, aka, aka, aka, aka kama vile kuwa ni msaada wa kutekeleza ibada au utakwenda haji utatumia nini hapana ndege eh? kwa ile ile ndege imekuwa ni msaada wa kufikisha wewe haji bila bila uzito wazi naam sasa fanarkabu sayarat lilhajj sayara lilhajj tunapanda magari kwa ajili ya kwenda kuhiji au lisilati rahim au pia inaweza kusaidia kwa ajili ya kuunga udugu au tahsil mubahat au kupatikanisha kitu ambacho ni halali au vitu vya halali wanarkabuha litijara pia vile vile tunapanda magari kwa ajili ya biashara walinuzha kwenda kutembea wa hadhi kulluha min manafi samawati wal ardh allati yabahaha Allah lana yote haya ni katika manufaa ya mbingu na ardhi ambayo Allah ametuhalalishia sisi walaisat bid'atu sio bid'ah lianaha laysat min ad-din sababu hayo sio katika dini magari ndege si katika dini bali hiya min al-aadati wal mubahat yote haya ni katika ada eh, na ni katika mambo ya halali fala nusammiha bid'a wala hatuyaiti bid'a illa in kana min nahiyati lugha isiyokuwa ikiwa ni katika upande wa lugha kama ilivyokushaelezwa huko nyuma tutaita bid'a kilugha liannaha shay'un jadid kwa sababu ni vitu vipya ndege magari hakuepo huko nyuma wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam wazi walikauniha dhaharat fi waqtin na ni kwa sababu imedhihiri vimedhihiri vitu hivi katika wakati huu walam tadhhar fi ma qabla na wala havijadhihiri kabla yake kabla ya wakati huu haithu qadira an-nasu alayhi wa kanu min qabla yaqdiruna alayha kwa namna kipindi hichi watu wameweza kuvitengeneza na mwanzo watu kabla ya hapo walikuwa walikuwa hawawezi kuvitengeneza fayambaghi min maarifati hadhihi umur basi natupasa sisi tujue mambo haya lianna ahla dalal yulabisuna ala nnas kwa kuwa watu katika upotevu huwa wanawafanyia talbisi watu yani wanawadanganya watu wayakuluna na wanasema hal kullu shay'in bid'a hivi kila kitu ni uzushi fanaqulu la laisa kullu shay'in bid'ah sio kila kitu ni uzushi bali bid'ah bali bid'a hiya ma uhditha fi dini mimma laisa minhu ni lile lililozushwa na kuongezwa katika dini katika yale yasiyokuwa ndani ya dini walaisa lahu dalilu min kitabillah kisha likawa halina dalili katika kitabu cha Allah au sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam au halina dalili katika sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam amma baadaha falaisa bibidati ama isiyokuwa hayo kama vile mambo haya ya dege gari na kaza na mafeni sio bida wa inma huwa mimma abaha Allahu liibadihi lakini ni katika yale ambayo Allah amehalalisha kwa waja wake fa farqun baina hadha wa hadha hapa tunaona tofauti kati ya haya na haya wazi kisha anasema wa qaulun nazim rahimahullahu ta'ala la'allaka tuflihu la'allaka tuflihu sawa eh? huenda ukafaulu sawa eh? huenda ukafaulu ambao beti hii ilikuwa inasema wala takumbidia kwa tumeishia hapa kwa tunasherehesha yale aliyasherehesha auzan katika upande wa wala takubidia usiwe mtu wa bid'a sasa hapa nimekuja neno linalomalizia ubeti huu wa pili la'allaka tuflihu huenda ukafaulu yani maana yake ni kwamba idha aradta alfalah ukitaka kufaulu sawa wa huwa as-sa'adatu fi dunya wal akhirah na kufaulu huko ni mtu kuwa mtukufu katika dunia na akhirah fatamassak ni lazima ushikamane na kamba ya Allah wattabi' alhuda na ufuate uongofu hadha huwa sabilul falah hiyo ndio njia ya nini ya kufaulu kama ilikuwa tamassak bihablillah wattabi' alhuda sawa kisha jambo la tatu wala takubid'iyan usiwe mtu wa bid'a shamala na kamba ya Allah bali kitabu cha Allah na, na, sunna, na sunna za mtume wake kisha ufuate uongofu ambao ndio njia ya kufaulu kisha usiwe mtu wa bid'a wa sabilul falah wal falah huwa kathratul khair wa naili saada falah ni wingi wa khair na kupata utukufu qala ta'ala katika suratul mu'minuna ya kwanza na ya pili قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ومفعول وأمين يا أمبا وكذك صلاة ها نوان إلى قوله تعالى والذين هم على صلاتهم حافظون قال يا أمبا ونحفاظ صلاة زاو أولئك هم الوارثون هاو نيو نكريثي الذين يرثون الفردوس أمبا ونرثي فيكو الفردوس هم فيها خالدون هم وتعيشي مليلي فهذه هي أسباب الفلاح فهذه هي أسباب الفلاح هذه هي أسباب الفول فإذا كنت تريد الفلاح فعليك بهذه الأمور الثلاثة وكي أتاك فول لازم أن أمامها متابع الأول تمسك بكتاب الله شكمان كتاب شاء الله الثاني واتبع الهداش فتوى وثالث تجنب البدع jiweke mbali na bida kwa watu wa bida tukiwaambieni acheni bida fahamuni kwamba tunataka mm, mzipate sababu za kufaulu mzipate sababu za kufaulu tunakuwa ni wema na wazuri ambao tunawatakia kheri hapa duniani na huko akhira asema fa inna bi biwahidati min hadhihi thalath ukikosa moja katika haya matatu fa inna takhsar wala tuflih abada hakika utapata hasara na hautofaulu milele qala taala faman thaqulat mawazinuhu yeyote ambaye mizani yake itakuwa mizito faulaika humul muflihun hao ndio wale wenye kufaulu faman khaffat mawazinuhu na yeyote mizani yake itakuwa ni mipesi faulaika alladhina khasiru anfusahum hao ndio wale ambao nafsi zao zinakuwa zimepata hasara kwa mtu ajitahidi kufanya yaheri ili mizani yake iwe mizito Ah? fanya yaheri. jitahidi kushikamana mambo ya kheri wazi ili mizani yako mizito upate faulu na ujitahidi kujiweka mbali na mambo ya shari mizani yako isije kuwa nyepesi na ukaja kupata hasara anasema fadhidul falah huwa al-khasar. kinyume na kufaulu ni hasara wal billah na Allah tuweke mbali na hasara hiyo walam yakhsiru al-amwal bal khasiru anfusahum na hawakupata hasara ya mali bali wamepata hasara ya nafsi zao wa kaunu insan yakhsiru nafsahu na kuwa kwa mwanadamu anapata hasara nafsi yake hadha shaddu anwa al-khasar hii ni aina mbaya sana ya hasara wal billah qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamati ala dhalika huwa alkhusran almubin sura az-zumar aya 15 Allah anasema sema ya Muhammad hakika waliopata hasara ya kisawasawa ni wale ambao waliopata hasara ya nafsi zao na watu wao siku ya kiyama wakaacha kufuata uongofu wakaacha kufuata kitabu cha Allah na suna za bwana mtume na wakafanya bid'a wakawa ni watu wa bid'a na wakawa wanaitetea ile bid'a eh, katika uh, misikiti yao katika vijiwe vyao vya vya, vya, vya, vya maongezi kahawa na mengineyo wakawa wanafanya kwamba masala ya sunna na bid'a ni kama vile masala ya vyama vya mapinzani na matawala wazi anasema قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين kwamba huo ndio huko ndio kupata hasara kuliko kuwa kwa wazi aliyepata hasara ya nafsi yake na nani na watu wake ndio Allah akasema kuwa anfusakum wa naran waquduha an-nas wal hijara okoeni nafsi zenu na za watu wenu na moto moto ambao kuni zake na watu wa qawluhu la'allaka ay hadha raja'u ay la'allaka tuflihu huenda ukafaula sema haya ni matarajio lianna al-aqidata sahiha sema shafozani kwa sababu aqida iliyokuwa sahihi alla najzima li ahadin bifalahi kwamba tusimkatie yoyote kufaulu najzim anasema kwamba huyu ni katika watu waliofaulu la sawa nakuja hata katika vitabu vya hadithi eh, vitabu vya aqida na sunna kwamba mtu akitaka kuji, kujielezea wewe ni nani hata kujielezea kwamba ni mu'min anatakiwa aweke taaliq ana mu'minun insha Allah kwa mimi ni mu'min au kipenda Allah sababu gani haitakiwi kukata sawa hautakiwi kukata moja kwa moja kwamba wewe ni mu'min nasema Allah nazima liahdi bifalahi illa man shahida lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam isipokuwa yule ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam amemshuhudia hilo au jaa fil Qur'an au imekuja katika Qur'an annahu min ahli falah kwamba yeye ni katika watu wa falah amma man lam yati fil kitabi au sunnati ama yule ambaye hakuja katika kitabu sunna tayinuhu kuainishwa annahu min almuflihin kwamba yeye ni katika waliofaulu fa inna la najzimu lahu bil falahi sisi mtu huyo hatukati kwamba yeye ni katika waliofaulu walakin narju lil muhsin lakini tunataraji kwa mfanya wema wanakhafu ala almusii na tunahofia kwa mfanya maovu ma narju lil muhsin tunataraji wema kwa mfanya wema wanakhafu ala almusii na tunahofia adhabu kwa mfanya uovu wa aidan almuslimu la yaghtaru biamalihi lakini pia hapa tunapata faida kwamba muislamu hataki kudanganyika kwa matendo yake kwamba na mimi eh, ndio katika watu wa sunna sawa eh? la la la usidanganyike na huko kwamba wewe kuwa ni katika watu wa sunna watu wangapi kwa watu wa sunna lakini habaan mansura matendo yao habaan manthura matendo yao sababu kidanganyika wewe ni katika watu wa sunna inawezekana hiyo sunna yenyewe ukawa hau uitekelezi ikawa ni umesema maneno yasiyokuwa sahihi ambayo Allah tabarak wa taala haangalii kile mnachokiongea anaangalia matendo na anaangalia nyoyoni kuna nini sawa Allah haangalii sura zenu Allah anaangalia kile ambacho mnachokitenda sawa eh? kile ambacho mnachokitenda kwa mtu sidanganyie kwamba mm? mimi haya matendo ninayotenda ndio matendo ya sawasawa inawezekana mbele ya allah yakasi ya sawasawa au yakawa ni ya sawasawa lakini mwisho wa siku allah tabaraka wataala eh, akakupa mtihani ukaufeli ukatenda matendo ya watu motoni ukaingia motoni kama ngoja katika hadithi sahihi cha sema famana qauluhu basi maana ya neno lake muallif ibn abi daud la'allaka tuflihu ay la taghtar bi'amalik kwamba usidanganyike na matendo yako walakin alaika antatia bil amali saliha lakini juu yako wewe ufanye matendo mazuri watarju Allah an minal muflihin na utaraji kwa Allah akujalie wewe katika waliofaulu wala taatamidi ala rajai fahas wala usitegemee matarajio tu hayo eh, peke yake biduni amali bila kutenda لان هذه طريقه الضالين sababu hiyo ni njia ya watu waliopotea eh wa hadha huwa rajau almadhmum haya ndiyo matarajio mabaya yaliyolaumiwa ambayo haya wa rajau almahmudu huwa alladhi yakunu ma'ahu amalun salih matarajio mazuri ni yale ambayo mtu anataraji kadhalika anatenda matendo mazuri fatamalu asbaba utajikuta ukawa wewe unatenda sababu watarju minallahi azza wa jalla na ukawa unataraji kwa Allah tabarak wa taala yale ambayo uliyoyatenda katika katika sababu naktafi bihadha alqadr inshallah tuishie hapa ubeti wetu wa mwanzo utakuwa umeishia hapo